Հանրապետությունում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Ինչ ուղիներով հիպոթեկային վարկը բնակիչներին ավելի հասանելի կդարձվի։ Արցախի պետհամասարանի շրջանավարտներին հանձնվել են դիպլոմներ։ Ադրբեջանը լավ կանի, որպեսզի ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Հայաստանի նախագահը մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին։ Հայաստանում է Չեխիայի արտգործնախարարը։ Արգենտինահայ համայնքը շնորհակալություն հայտնեց Հռոմի Պապին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 25-ին ցավակցական հերագիր է եղել հայ կաթողիկե եկեղեցու կաթողիկոս պատրիարք Ներսես Պետրոս 19-րդի մահվան կապակցությամբ։ Հերագրում ասված է. Խոր ցավով տեղեկացա հայ կաթողիկե եկեղեցու կաթողիկոս պատրիարք Ներսես Պետրոս 19-րդի մահվան մասին։ Մեծ է երջանկահիշատակ պատրիարքի ավանդը համազգային խնդիրների լուծման, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնման, հայ ազգային ինքնության պահպանման, միջեկեղեցական երկխոսության զարգացման գործում։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ցավակցություն եմ հայտնում անդառնալի կորստի կապակցությամբ։ Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարքի պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր հավատավոր ժողովրդի իշխողության մեջ։ Հանրապետության հարթավայրային տարածքներում գարուհունց նավարտվելու վրա է։ Մեկնարկել է ծորենի վերքահավաքը։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի խոսքով բերքատվության ցուցանիշները գոհացուցիչ են։ Բերքի տակ ցանված 49510 հեկտարի ցնցվել է մոտ 19000 հեկտարը։ Կոմբայնավարները հնձում, հրշեջներն էլ դաշտերում շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում։ Եղանակները բարենպաստ են, հացահատիկի բերքին վտանգ է սպառնում միայն հրդեհը։ Ինչ ուղիներով հիպոթեկային վարկը բնակիչներին ավելի հասանելի կդարձվի։ Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ Ընթացիկ տարվա մարտի վերջին Արցախի ազգային ժողովը հավանության արժանացրել կառավարության կողմից եկամտահարկի մասին օրենքում կատարած փոփոխությունը, որով սկիզբ է դրվել նոր ծրագրի հիփոթեքային վարկը բնակիչներին հասանելի դարձնելու նողված։ Ծրագիրը կսկսի գործել հուլիսի վերջից, թե ինչպես եւ ովքեր կդառնան ծրագրի շահառուները, ինչ փաստաթղթեր կպահանջվեն ծրագրում ընդգրկվելու համար, այս եւ այլ հարցեր այսօր քննարկվել է ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի փոխնախարարի հրավիրած մամուլասուլիսում, որի ներկային եղել նաեւ շահագրգիռ մարմինների պատ պատասխանատու այրեր։ Ծրագրի բովանդակությունը, ինչպես ներկայացնում է ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, հետեւյալն է հիպոթեկային վարկ ստացած վարձու աշխատողներին եւ անհաձեր նարկատերերին երամսյակային կտրվածքով կվերադարձվեն աշխատավարձից եւ դրան հավասարեցված եկամուտներից եկամտային հարկի գումարները հիպոթեկային վարկի սպասարկման տոկոսավճարների չափով։ Ծրագրի շահառուները կարող են լինել այն անձինք, որոնց կողմից ստացված իպոթեկային վարկը ուղղվել է առաջինը բազմապատկարան բնակելի շենքերում անմիջապես կառուցապատողից մնակարանի ձեռբերմանը, երկրորդը բազմապատկարան բնակելի շենքերում պետությունից կամ հիմնադրամից կամ համայնքից բնակարանի ձեռբերմանը, ընդ որում աս երկրորդ դեպքում պարտադիր չէ որ դա լինի նորակառույց շենք, այսինքն նաև երկրորդային շուկայի բնակարաններին նույնպես վերաբերվում է, եւ երրորդը ԼՂ տարածքում անհատական բնակելի տան շինարարության։ Այդ երեք դեպքում հիպոթեքային վարկ ստացած անձին կարող են են օգտվել ծրագրից։ ԵԿՄ-ահարկից վերադարձող գումարների առավելագույն չափ սահմանված չի, սակայն քանի որ այդ գումարները վարկառուին են վերադարձվելու նրա կողմից բյուջե վճարած ԵԿՄ-ահարկից, ապա այն չի կարող գերազանցել ԵԿՄ-ահարկը, ինչպես նաև չի կարող ավելին լինել, քան հիպոթեկային վարկի սպասարկման տոկոսավճարը։ Այսինքն, որպես առավելագույն չափ կարող ենք հաստել, որ դա տոկոսավճարների գումարն է եւ եկամտային հարկի գումարն է անձի կողմից վճարված։ Այլ որևէ առավելագույն չափ սահմանված չէ։ Նշենք, որ ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքեջում հնարավորություն է ստեղծվել շահառուների համար ոլորտի պատասխանատուներից իրենց հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի փոխնախարարը նշում է, որ քաղաքացիներին հետաքրքրում է կենսաթոշակների չափի վրա եկամտահարկից վերադարձված գումարների հնարավոր ազդեցությունը ազդեցությունը։ Ծրագիրը որևէ առնչություն չունի կենսաթոշակների հետ եւ այս եկամտային հարկի վերադարձը որևէ ազդեցություն չի ունենա ապագայում ստացվելի կենսաթոշակի չափի վրա, թե պետական կենսաթոշակների պարագայում, թե ապագայում ներդրվելի կൂട്ടակային կենսաթոշակների պարագայում։ Իսկ թե մեկ ընտանիքից քանի հոգի կարող են օգտվել այս ծրագրից Գրիգորի Մարտիրոսյանը բարձաբանում է։ Առաջինը՝ տվյալ անձը պետք է հիպոթեկային վարկի պայմանագրով համարվի համավարկառում։ Եվ երկրորդը այդ անձը պետք է լինի ձեր բերված բնակարանի կամ կառուցված անհատական բնակելի տան համասեփականատեր։ Ու այդ փաստը պետք է ամրագրվի այդ գույքի գրանցման վկայականում, որը տրամադրում է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից։ Ծրագրից օգտվելու համար վարկառուն պետք է առաջին հերթին դիմի հարկային մարմին, որտեղից տեղեկակ պետք է ստանա իր վճարած եկամտահարկի վերաբերյալ։ Գործընթացի համար հարկային պետական ծառայությունը ամեն մի շրջանում նշանակել է պատասխանատու աշխատողներ։ Ծրագրին միանալու համար անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ փաստաթղթերը. անձը հաստատող վարկի եւ գույքի սեփականության վերաբերյալ վճարված տոկոսների մասին եւ մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնք կպահանջվեն միայն առաջին անգամ։ Դրանից հետո երամսյակային կտրվածքով շահառուն պարտավոր կլինի ներկայացնել միայն եկամտահարկի մասին տեղեկանքը Բելլա Լալայան այսօր։ Երեք Արցախի պետական համալսարանում մագիստրոսի տիտղոս են ստացել 188 շրջանավարտներ։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Երեք Մայրբուհի նիստերի դահլիճում հանդիսավոր պայմաններում տեղի ունեցել դիպլոմների հանձման արարողություն։ Մինչ միջոցառման մեկնարկը մասնակիցները ցաղիկներ են խոնարել Արցախյան ազատամարտում համասարանի զոհված ուսանողների հիշատակը հավերժացնող հուշակարին։ 2014-15 ուսումնական տարում մագիստրոսի տիտղոս են ստացել թվով 188 շրջանավարտ, որից 44-ը գերազանցության դիպլոմագիրներ են։ Իդեպ վերջիներից դիպլոմներ են հանձնել կրթության գիտության նախարար Սլավա Ասրյանը եւ ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ ԼՂ կրթության գիտության նախարար Սլավա Ասրյանը ողջունելով եւ շնորհավորելով շրջանավարներին կարևորել է կրթության դերը։ Երազանց մագիստրի շրջանավարներ։ Որոնց դեպքում երազանց բարը իստու հաջողվում Մայրբուհի ռեկտորը իր շնորհավորանքի խոսքն է ուղղել շրջանավարներին եւ հույս հայտնել, որ բոլոր բնակավարներում արդարացնելու են իրենց հույսերը։ հաջախել ենք ձեր հարազատ ծտոտյա եւ կարծում եմ որ եմ, որ միշտ զգացել եք այն բարենպաստ միջավայրը, այն հոգատարությունը, որը ձեր դասախոսները, ամբողջ համալսարանի անձնակազմը շնորհել է ձեզ։ Եվ ես ուզում եմ վստահ լինել, որ ինչպես եք նախորդ տարիների շրջանավարտները, դուք ևս միայն լավ հրճակ եւ լավ անուն կբերեք մեր համալսարանին։ Որքան շրջանավարները նույնքան էլ ծնողներն են հուզված։ Կյանքի մի նոր փուլ է սկսվում նրանց համար, որը պիտի հաղթահարեն պատվով, համոզված է ծնող Վոլոդիա Հովսեփյանը։ Իսկ համասարանի պատմության եւ քաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկան Արմինե Արստամյանն արժևորելով դասախոսների եւ ծնողների աշխատանքը նշեց. Ես ցանկանում եմ, որ Արցախի պետհամալսարանի ստացած ձեր մասնագիտական գիտելիքները նպաստեն մեր երկրի բարօրությանը, որ մեր բանը ավելի բարեկեցիկ դառնա են նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետականության հետագարտայացմանն ու ծորացմանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հունիսի 26-ը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տոնացույցում նշվում է որպես ռազմաութային ուժերի օր։ Ռազմական ավիացիան ազգային բանակի կազմում ստեղծված առաջին զորատեսակներից է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմաօթային ստորաբաժանումները կազմավորվել են հայրենիքի սահմաններում ընթացող պաշտպանական մարտական գործողություններին զուգընթաց, պետության եւ ազգային բանակի համար բեկումնային ժամանակահատվածում։ 1992 թվականի հունվարից նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կազմում ստեղծվել է ավիացիայի եւ հակաօթային պաշտպանության զորքերի վարչությունը։ Ինչպես ցանկացած նոր նախաձեռնություն, այնպես էլ նման նոր կառույց ստեղծելը հանդիպել է դժվարությունների, հատկապես պատերազմական պայմաններում։ 1992 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով ավիացիայի վարչությունն առանձնացել եւ դարձել է առանձին կառույց։ Հետագա տարիներին բանակաշինության փուլերին զուգընթաց իրականացվեցին Հայաստանի Հանրապետության զինուժի ռազմաութային ուժերի զարգացման ու կատարելագործման բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնց շնորհիվ էլ ներկայումս զինված ուժերի ավիացիայի վարչությունն իր ենթակա ստորաբաժանումների միջոցով առաջադրված խնդիրներն իրականացնում է հաջողությամբ ու իրենից ներկայացնում է կայացած ու ներդաշնակ մի կառույց։ Այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պատրաստվում են հմուտ եւ փորձառու օթաչուններ։ Վարժաթռիչքների ծրագիրը կատարվում է ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաօթային ուժերի կազմում ստեղծված մարտունակ ստորաբաժանումները հարկեղած դեպքում իրենց ծանրակշիռ ներդրումը կունենան երկրի պաշտպանության գործում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռազմածովային ուժերի բազայի բացման արարողության ժամանակ առած հայտարարությունը։ Այնքան էլ հասկանալի չէ Ղարաբաղի ազատագրման ժամանակ ռազմածովային նավատորմի մասնակցությունը ավելի շուտ խոսք կարող է լինել պաշտպանության ժամանակ ռազմածովային ուժերի մասնակցության մասին, երբ Արցախյան բանակը հասնի մինչև Կասպիսով, նշեց Դավիթ Բաբայանը։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական դրոշը Շուշիի եւ Ստեփանակերտի վրա ծածանելուն Դավիթ Բաբայանի խոսքով դրա ամենակարճ ուղին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ճանաչումն է։ Երբ Ադրբեջանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, դրոշը կարող է ծածանվել նրա դեսպանության վրա, նշել է Բաբայանը։ Աշխատանքային այցով Բելգիայի թակավորությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունիսի 25-ին Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին, որը վարել է ԵԺԿ նախագահ Ժոզեֆ Դոլը։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են Եվրոպական խորհրդի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահներ Դոնալդ Տուսկն ու Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Եվրամիության անդամ եւ Արևելյան գործընկերության երկրներից ԵԺԿ-ին անդամակցող կուսակցությունները ներկայացնող պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարներ։ Քննարկվել են Ռիգայի գագաթան ժողովից հետո արևելյան գործընկերության ոլորտում արկա զարգացումները, ինչպես նաև եվրոպական խորհրդի առաջիկա նիստի օրակարգային հարցերի շուրջ մտածումները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ հանդիպել է պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Չեխիայի արտգործնախարար Լյուբոմիր Զաուրալեկի հետ։ Ողջունելով հյուրին նախարար Նալբանդյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի եւ Չեխիայի միջև հաջողակի փոխայցերը, շեշտելով, որ դրանք նպաստում են տարբեր բնագավառներում համագործակցության առավել զարգացմանը եւ վկայում հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավերի եւ հյուրընկալության համար նախարար Զավորալիկն իր հերթին նշել է, որ Չեխիայի Հանրապետությունը Հայաստանը համարում է արժեքավոր բարեկամ եւ կարեւոր գործընկեր, կարեւորում Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացումն ու ամրապնդումը, եւ որ իր այցելությունը հենց այդ նպատակն է հետապնդում։ Երկուստեկն գծվել է, որ վերջին տարիներին հայ-չեխական հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրում։ Զրուցակիցները համակարծիք են, որ հարաբերություններում արկա բարձր մակարդակը պայմանավորված է նաև Պրահայում եւ Երևանում դեսպանությունների նպատակաուղված եւ հետեւողական աշխատանքով։ Բանակցություններին անդրադարձ է արվել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման նպատակով ձեռնարկվելի քայլերին, միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում փոխգործակցությանը, ակտիվ միջխորհրդարանական համագործակցությանը, իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնմանը, առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորանցմանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։ Կողմերն անդրադարձել են մի շարք հրատապ տարածաշրջանային խնդիրների՝ ուկրաինական ճգնաժամին, մերձավոր արևելյան զարգացումներին։ Նախարար Նալբանդյանն իր գործընկերոջը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման ուղղված Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Արգենտինահայ համայնքը շնորհակալություն հայտնեց Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում իր վճռորոշ աջակցության համար։ Երախտագիտության միջոցառումը, որը նախագահել է Բուենոս Այրեսի arczepiskopos կարդինալ Մարիո Աուրելիո Պոլին, տեղի ունեցել քաղաքի մայր տաճարում։ Բազմամարդ եկեղեցում երկել է հատուկ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների համար կազմավորված 100 ձայն երգչախումբը։ Ելույթ են ունեցել Լատինական Ամերիկայում հայ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Գիսակ arczepiskopos Մուրադյանը, կարդինալ Մարիո Պոլին եւ Արգենտինայում հայկական կենտրոնի ղեկավար Կարլոս Մանուկյանը մարզասերների համար։ Լևոն Արոնյանը պարտությամբ ավարտեց նորվեգական Ստավանգերում անցկացված շախմատային սուպերմրցաշարը։ Վերջին 9-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջատարը սպիտակներով 40-րդ քայլում պարտվեց ամերիկացի Հիկարու Նակամուրահին։ Վերջին տուրում պարտություն կրեց նաև աշխարհի գործող չեմպիոն Ֆիդեի առաջին համար Մագնուս Կարսենը, ում հաղթեց նրա հայրենակից Յոն Լուդվիգ Համերը։ Մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց բուլղարացի գրոսմայստեր Վեսելին Թոփալովը, ով հավաքեց 6.5 միավոր։ Հնդիկ Վիշանաթանանանն ու Հիկար Ունակամուրան վեցական միավորով բաժանեցին երկրորդ-երրորդ տեղերը։ Լևոն Արոնյանը մրցաշարն ավարտեց 3 միավորով եւ համերի հետ բաժանեց վերջին երկու տեղերը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի Ստավանգերում հաղթել էր ռուս Սերգեյ Կարյակինը, իսկ Լևոն Արոնյանը գրավել էր 6-րդ տեղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ։ Երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։